الله الرحمن الرحیم شماره صد کتاب شروط القیاس خب حالا که خوندیم ارکان قیاس و اشاره کرد قیاس شروطی داره اینجوری نیست که هر کسی بلند و پاشه و بیاد از خودش چیکار کنه القياس لا يصح الا اذا توافرت شروط خاصه منها ما يتعلق بالاصل ومنها ما يتعلق ببقيه اركان القياس فالذي يشترط في الأصل ألا يكون فرعا لأصل آخر اما شروط الأركان الاخرى میفرماید قیاس صحیح نیست مگر زمانی که شرایط خاص خودش رو کامل داشته باشه بعضی از این شرایط متعلق به اصل هستن و بعضی های دیگر متعلق به ارکان دیگر قیاس که چهار تا رکن داشت شرط اصل اینه که خودش فرع اصل دیگه ای نباشه مثلا ما در حدیث اومده که هفت چیز هستن چیش چیز هستن که نه درشون ربا میاد گندم جو خرمای خب حالا اگر ما میخوایم ربای لوبیا رو ثابت کنیم میایم قیاسش میگیریم از چی؟ از گندم و خوردنی های دیگر میگه موقعی که ما میخوایم مثلا مال برنج رو ثابت کنیم دیگه نباید بیایم برنج رو قیاس بگیریم از لوبیا بلکه مستقیم باید بریم از چه قیاسش بگیریم از گندم میگه شرط اصل اینه که خودش فرعه برای اصلی دیگر نباشد بلکه خودش اصل باشه خودش چی باشه موقعی که ما میخوایم یه چیز رو قیاس بگیریم بر یه چیزی مستقیم از اصل از اونی که براش نس اومده قیاسش بگیریم نه اینکه بیایم اصل و یک فرع دیگه قرار بدیم در مثال خودمون ما موقعی که میخوایم برنج و قیاس بگیریم بر گندم بر گندم قیاسش بگیریم که گندم اصل خودش در نص اومده نه اینکه بیایم قیاسش بگیریم بر عدس ها که در نص بله اول اصل پس بله. پس شرط اصل اینه که خودش خود شرط اصل اینه که خودش فرع اصلی دیگر نباشد اما شروط دیگر ارکان اما ارکان دیگر شروطشون در زیر میاد اولا شروط الحکم ابتدا شروط حکم میاره بعد شروط علت میاره بعد شروط الى آخر تا آخر بحث پس اولا شروط حکم خب الف ان يكون حكما شرعي عمليا ثبت بنص من الكتاب أو السنة أما إذا كان ثبوته بالإجماع فقد قال بعض الأصوليين لا يصح القياس في هذه الحالة وقال آخرون تصح تعدية الحكم إلى الفرع بالقياس وإن كان ثبوت الحكم بالإجماع وهذا القول هو الراجح بالي شرط حكم شيء حكم گندم حكم الرباشي شینه که ربا جایز میگه حکم شرعی باشه عملی باشه ان یکون حکم شرعیا شرط حکم اینه که شرع حکم شرعی و عملی باشه ثابت شده باشه با نص کتاب و سنت اما زمانی که حکم اون اصل با اجماع ثابت شده بود اینجا بعضی از اصولی ها گفتند که در این حالت قیاس صحیح نیست چون میگن حکمش با اجماع ثابت شده با نص و با نص ثابت نشده و بعضی دیگر گفتند درسته حکمش رو ما به فرع ببریم قیاس بگیریم مشکلی نیست پس گروهی گفتند که نمیشه اون حکمی رو که با اجماع ثابته ازش قیاس گرفت و گروهی دیگر گفتند اگرچه که اون حکم با اجماع هم ثابت شده باشه میشه ازش چیکار کرد قیاس گرفت و این قول یعنی دومی میگه قول راجحه دکتر زیدان میگه این قول چیه راجحه با ان يكون معقول المعنى بان يكون مبنيا على علة يستطيع العقل ادراکها لان اساس القیاس ادراک علت الحكم وإدراك تحققها في الفرع فإذا تعذر على العقل إدراك الإلة تعذر القياس ولهذا قال العلماء لا قياس في الأحكام التعبدية كأعداد الركعات والطواف حول الكعبة في الحج بعدد مخصوص ونحو ذلك شرط دوم این هست که معقول المعنا باشد خودش میگه یعنی یعنی مبنی بر علتی باشد مبنی بر علتی باشد که عقل آن رو درک بکند مثلا شراب حرامه به چه علت؟ به علت مسکنندگی خب عقل این مسکنندگی رو چکار میکنه؟ درکش میکنه چرا این شرط آورده میگه اساس یک قیاس چه هست؟ همینه ما علت حکم بدونیم تا بریم قیاس بگیریم نه اگر ما علت حرام بودن شراب انگور رو ندانیم میتونیم چیز دیگه رو برش قیاس بگیریم؟ نه بله. پس اساس قیاس دانستن علت حکمه و همچنین دانستن این که آیا این علت در فر وجود دارد یا ندارد زمانی که عقل ندونه علت و درک بکنه در نتیجه نمیشه قیاسی گرفت به این خاطر علما گفتند در احکام تعبودی قیاس وجود ندارد مانند تعداد رکعات نماز آقا ما نمیدونیم که چرا نماز صبح دو رکته چرا نماز ظهر چهار رکته و چرا نماز عصر چاره و چرا نماز مغرب سه اینو عقل درک نمیکنه لذا نمیشه از اینا قیاسی هم گرفت لذا نمیشه از اینا چیکار کرد؟ قیاسی گرفت میگه به این خاطر علما گفتن قیاس در احکام تعبودی مانند تعداد رکعات مانند تعداد تواف دور کعبه اینا رو نمیشه قیاس گرفت اینا میشه درک کرد علتشون چیه که هفت دور مثلا دور کعبه ما میچرخیم میشه درک کرد؟ نمیشه پس نمیشه از این چیزا هم چیکار کرد؟ قیاس جیم پس در عبادات به این خاطره که علما میگن در عبادات قیاس جيم أن يكون إلة يمكن تحققها في الفرع فإذا كانت فإذا كانت الإلة قاصرة على الأصل ولا يمكن تحققها في غيره امتنع القياس كقصر الصلاة في السفر أو إباحة الفطر فيه فإلة الحكم فيهما السفر ولكن هذه العلة لا تتحقق في غير المسافر فلا يمكن أن يقاس عليه من يقوم بالاعمال الشاقة شرط سوم حکم این است که یک درش باشه که اون علت بتونه در فرع موجود باشه زمانی که یک علتی مخصوص یک اصلی باشه قاصر باشه یعنی در جاهای دیگه یافت نشه خب مسلمه که اینجا دیگه نمیشه قیاسی گرفت چون این علت فقط در این مسئله وجود داره در جاهای دیگه نمیتونه چیکار باشه وجود داشته باشه مانند چی مانند قصر نماز در سفر یا مانند خوردن روزه در سفر علت حکم در این دوتا چیه سفره خب اگر یکی اومد کار خیلی سنگینی کرد آیا میتونیم از سفر قیاسش بگیریم میگیم نه چون علت خوردن در سفر خود سفره و کار سخت دیگه سفر نیست حالا گرچه میتونیم بر چیزهای دیگه قیاس بگیریم ولی بر سفر نمیتونیم چیکارش کنیم قیاسش بگیریم نه دیگه چون سفر نیست چون اینا سفر پس میگه سفر برای غیر مسافر محقق نیست پس امکان نداره که ما اعمال سخت رو بیایم بر چی قیاس بگیریم بر سفر با چیزای دیگه بله اونایی که علتهای غیر مثلا چی دارند بر مریضی مثلا بر چیزای دیگه ولی بر سفر نمیتونیم قیاسش بگیریم چرا؟ چون میگیم آقا این آقا رو که خدا اجازه داده دو رکت بخوره بحث سفره بحث چیه؟ خب کسی خیلی دچار کار سنگینه تو شهرش آیا میشه گفت این هم دو رکت بخونه میگیم نه چرا؟ میگیم آقا این تو سفر نیست علت اونجا سفره و سفر جاهای دیگه یافت جز برای مسافر برای کسی دیگه یافت نمیشه بر چیزای دیگه اگر علت مشترک داشتن بله خب قیاس نمیگیریم برای, برای روزش میگیریم از جاهای دیگه ولی برای قصر خوندنش قیاس نمیگیریم سفر فقط برای سفر اومده قصر دال لا يكون حكم الأصل مختصا به لأن اختصاصه به يمنع تعديته إلى الفرع وإذا امتنعت التعدية امتنع القياس قطعا فمن ذلك اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة الزواج بأكثر من أربع زوجات وتحريم نكاح زوجاته من بعده فلا يصح أن يقاس عليه غيره في هذا التحريم وتلك الإباحة شرط بعدی این است که حکم اصل مختص به اون حالت یا به اون شخص نباشه زیرا اگر مختص اون بود دیگه نمیشه اون حکم و تعدیه داد سرایتش داد به جای دیگه چون مختص اون شخص بوده یا مختص اون حالت بوده پس زمانی که نشه اون علت و سرایت داد یا زمانی که اون حکم خود حکم مختص یه چیزی بود نشه به جای دیگه سرایتش داد نمیشه قیاس هم گرفت در قیاس ما حکم اصل رو به فرع میدیم زمانی که یک حکمی مختص به یک جاییه دیگه نمیشه چیکارش کرد بردش به جای دیگه سرایتش داد مانند چی؟ مانند مختص مباه بودن ازدواج به بیش از چهار زن بر, بر پیغمبر این مختص پیغمبر و خب نمیشه اینو پس سرایت داد به افراد دیگه چون این مختص کیه رسول الله و همچنین حرام بودن ازدواج کردن با زنان پیغمبر بعد از خودش این مختص پیغمبر آیا میشه مثلا یک مولای بزرگی مرد نشه با زنش ازدواج کنه نه دیگه آقا این مختص کیه پیامبر صلی الله علیه وسلم پس صحیح نیست که اینو قیاس بر چیزی دیگر گرفت در حرام یا حلال بودن بله پس اینا شرایط حکم بودند ثانیا شروط الفرع شرط های چی؟ فرع أن يكون الفرع غير منصوص على حكمه لان القياس يرجع عليه إذا لم يوجد في المسألة النص ومن المقرر عند الأصوليين لا اجتهاد في معرض النص وعلى هذا فقول القائل إن إتق الرقبة غير المؤمنة لا تجزئ في كفارة اليمين قياسا على كفارة قتل الخطأ قياس غير صحيح لمخالفته للنص الوارد في كفارة اليمين بعرف شرط هاي فرع در مثالي كخد منزدين لوبيا لوبیا عدس اصل گندم بود جو بود خرما بود آه برای اونا نس اومده میگه شرط فرع اینه که برای خود فرع نس نیومده باشه آقا اگر برای فرع نس آمده باشه دیگه نیازی به قیاس نیست برای خودش نس اومده دیگه چرا بار از راه قیاس ثابتش کنی پس شرط فرع اینه که برای خودش نس نیومده باشه برای خودش نس میگه زیرا قیاس زمانی به قیاس مراجعه میشه که در مسئله نس وجود نداشته باشه آه؟ و قاعده ثابتی در نس اصولی ها هست که میگن با وجود نس اجتهاد نیست قیاسی مسئله اجتهادیه موقعی که نس وجود داره موقعی که آیه وجود داره موقعی که حدیث وجود داره دیگه اجتهادی نیازی نیست خب بر این اساس ما میگوییم همان آزاد کردن برده غیر مؤمن برده چی؟ غیر مؤمن جائز نیست در کفاره سوگند در کفاره چی؟ که بیایم اینو قیاس بگیریم بر کفاره قتل خطا متوجه شدید اینو الان توضیح میدم اشتباهی که کسی مردم کوچیتون برده خب پس جائز نیست جائز نیست قیاس گرفتن آزاد کردن و علا هذا طبق این قاعده ای که الان طبق این شرطی که برای شرط فرع گفت شرطش چی بود گفت که آقا در فرع اگر برای خود فرع نص اومده باشه نمیشه رفت قیاسش گرفت بر چی فرع نیست چون برای خودش نص اومده اگر براش نصی اومده بود ما نمیتونیم بریم قیاسش بگیریم بر چی بر اصل چون برای این هم نص اومده برای اون هم چی اومده نص اومده دیگه چرا بیان یکی رو از دیگری چیکار کنیم قیاس بگیریم میگه طبق این شرط نظریه اون مذهبی که میگوید همان آزاد کردن برده غیر مؤمن در کفاره سوگند صحیح نیست چون در قرآن کریم اومده اگر شما سوگند خوردید و اون سوگند رو شکستید باید برده آزاد کنید ولی نه اومده که اون برده باید چه باشه مؤمن باشه در جای دیگه اومده اگر کسی اومد برده ای رو چی انسانی رو از روی خطا کشت باید برده مؤمن آزاد بکنه اگر کسی برده مسلمانی رو از روی خطا کشت باید چیکار بکنه؟ برده مؤمنی آزاد کنه برای سوگند اومده اگر کسی سوگند خورد برده ای آزاد بکنه میگه اولایی که اومدن قیاس گرفتند و گفتند که آزاد کردن برده غیر مؤمن در کفاره سوگند صحیح نیست و قیاسش گرفتن بر کفاره قتل خطا قیاسشون قیاس درستی نیست چرا؟ چون برای سوگند نس داریم دیگه چی نیازی هست بریم قیاسش بگیریم بر اون برده که ولی خب اونایی که هم البته اومدن فتوا دادند که در سوگند برده مؤمن باشه از باب قیاس نبوده البته از باب از باب مطلق و مقید بوده از باب چی بوده از زاویه دیگر حالا این که نظریشون صحیح هست یا صحیح نیست ما کاری ما بحث اصولی خودمون رو مطرح میکنیم ما روی مسائل فقهی نظر نمیدیم این تو فقه بررسی میشه خب یه جایی مطلق اومده برده آزاد کنید یه جایی اومده که برده مؤمنی باشه آیا میشه با اون اومد این مطلقه رو هم مقیدش کرد به مؤمن بودن این بحثیه که خب بریم جلوتر اون مطلق و مقید عزیز من بریم جلوتر اینو میفهمی در آخر همین کتاب مطلق چیه و مقید چیه خودش یه بحث طولانیه مطلق و مقید پس ما این مسئله رو اینجا حل میکنیم این شرط اول فرق میگه فرق برش نسل اومده باشه بر حکمش که اون موقع اگر حکم نص اومده باشه دیگه نیازی نیست که به قیاس مراجعه کرد با أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع فلا بد أن تكون العلة في الفرع نفس العلة الموجودة في الأصل التي يمتنع عليها الحكم فإذا امتنعت امتنعت التسوية في الحكم والقياس الذي لا يتحقق فيه هذا الشرط يقال له قياس مع الفارق میگه شرط ديگر فرع این هست که علت اصل در فرع موجود باشه آقا ما زمانی میشه یه چیزی رو در ربا بر گندم قیاس بگیریم که همون علتی که در گندم موجوده در اون چیز هم چه باشه موجود باشه پس باید اون علت در فرع اون علتی که در فرعه همون علتی باشه که در اصل موجوده تا حکم برش بنا بشه پس زمانی که در علت مثل هم نبودند لذا در حکم هم مثل هم نیستند و قیاسی که این شرط درش موجود نباشه یعنی علت در هر دو دوتا یکی نباشه بهش میگن قیاس مع الفارق شما مثلا بیایی یه چیزی رو بر یه چیزی قیاس بگیری که علتا درشون چف داره متفاوته اون موقع میگن قیاس قیاس چیه مع الفارقه الان در اصطلاحات عوام الناس میگن آقا این قیاس شما مع الفارقه یعنی بین این اون فرق وجود داره نه حدی که قیاس مع فارغ فاقد این شرط این شرط هایی که ما اینجا میخونیم باید داشته باشه تا بشه چیکار کرد قیاس گرفت